Sova Info. Susret uprave Sveučilišta u Rijeci s upravom Sveučilišta u Trstu na temu znanosti kultura Trsti Rijeka 2020. održala se danas u prostoru kafe Bara Akvari u kampusu. Rektorica Snježana Prić Samaržije, u pratnji svih četvero prorektora ugostila je delegaciju Strševskog sveučilišta koju je predvodio rektor Mauricio Fermelja, njegov zamjenik i svih šest prorektora. Godina 2020. za Rijeku je značajna jer je Europska prijestolnica kulture, a Trst je Europska prijestolnica znanosti. Nakon uvodnih obraćanja rektorice i rektora, izlaganja o planovima i projektima Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine, održale su Irena Kregar Šegota iz poduzeća Rijeka 2020. DOO, profesorica Rajka Jordana Šepić i arhitekt Idi Sturato. O suradnji dvaju sveučilišta rektorica je rekla – to je najbliže nama sveučilište, e, međutim sigurno imamo i prostora za e, razvijanje tu suradnje i unapređivanje, pogotovo u svjetlu činjenice da smo mi Europska prijestolnica kulture 2020. a oni Europska prijestolnica znanosti. Tako da smo se zapravo i nalazimo se na tragu toga da vidimo možemo li zajedno surađivati na unapređenju kulture u oba grada, ali također unapređenju znanosti. To je naravno ono što je zapravo temeljno, a onda dalje naravno razgovori i o studi- studentima i o studijskim programima i svemu onome što sveučilište čini. Održana je konferencija za medije povodom pete donatorske aukcije slika u organizaciji Zaklade sveučilišta u Rijeci i tvrtke Metis DD. Aukcija će se održati u srijedu 6. prosinca u 19 sati u konobi Tarsa. Ove se godine prikupljaju sredstva za Akademiju primijenjenih umjetnosti, Dječju bolnicu Kantrida, Dnevni centar za rehabilitaciju Slava Raškaj i Zakladu sveučilišta, konkretnije Fond studenti za društvo znanja. Na konferenciji su prisustvovali ravnateljica Centra za rehabilitaciju Slava Raškaj, Ankica Sušić, profesor Anton Vrlić Akademije primjenjenih umjetnosti, voditeljica projekata Metis DD Dorotea Pešić-Bukovac, predstavnik klinike za pedijatriju kbc Sandro De Sardo te ravnateljica zaklade Iva Iva Rinčić nam je rekla koliko je dijela prikupljeno za aukciju. Prikupljeno je dakle 61 slika, 31 e, fotografija, dva umjetnička staklarska predmeta i jedan drveni, dakle ukupno 95 i mislim da ćemo morati napraviti jednu vrstu dakle, selekcije, konkretno što će sve zapravo ići samo na, za aukciju, ali na neki način svakako će ostati za neke buduće naše aukcije. Mi bi se dakle zahvalili naravno svim donatorima već unaprijed i zaista ne bih ovdje posebno dakle isticala s obzirom da ne bi voljela nekoga ovaj, na neki način izostaviti. Ono što su nam konkretno rekli recimo iz fotokluba Rijeka je da nam se za aukciju odazvala i dakle najstarija živuća fotografkinja u Slavka Pavić, inače dobitnica i prestižne fotografske nagrade Tošo e, Dabac. Osim aukcije, Isto tako bit će održana i tombola i tu su nam se odazvali dakle, kako naši tradicionalni donatori, tako dakle i naravno neki drugi. I trenutni broj tombola poklona prikupljenih dakle 36 koji će biti ponuđeni da kako svim gostima. Pozivamo naravno građane, potencijalne donatore da nam se odazovu, pridruže ne samo dakle na druženju nego i na jednom korisnom prikupljenju sredstava za ranije navedene institucije kako bismo naravno svi na neki način dali svoj doprinos spomenutoj akciji. Dakar utrka stiže na kampuse u Rijeci i Zagrebu. Ako ste studenti i motorsport entuzijast, sve što morate napraviti kako bi putovali na Dakar Rally u organizaciji Red Bulla je ostvariti najbrže vrijeme s autom na daljinsko upravljanje. Prijaviti se možete na www.redbull.com do srijede 6.12. a utrka će se održati na Građevinskom fakultetu 6.12. od 11 do 16 sati. Vrijeme pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 9 do 13 stupnjeva Celzijusovih. Emisiju redila i vodila Dragana Stejanović. Slušali ste Sovu Info.